Քաղաքագիրտ աշխարհը սկսել է խոսել, ու երբ նրանք սկսում են խոսել, Արցախի բնակիչները համոզվում են՝ իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է։ Այսօրվա իրավիճակից ավելի լուրջ ինչ պետք է լինի, որ սկսեն նաև գործել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսվելու օրից Եվրամիությունը, Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, գերտերություններն ու շատ այլ պետություններ սկսել են պատժամիջոցներ կիրարկել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ինչու այդ նույն երկրները կազմակերպությունները ոչ մի պատժամիջոց չեն կիրառում Ադրբեջանի եւ Բռնապետ Ալիևի ռեժիմի նկատմամբ։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ կոչեր էին շրջափակման հումանիտար աղետի ժամանակ նույնպես կոչեր են։ Ազգային շահերի եւ պետության ռազմավարական քաղաքականության փորձագետ Գուրգեն Սիմոնյանը կարևոր է համարում այդ կոչերը, հիմք համարելով Ադրբեջանի նկատմամբ պարտադրողական քաղաքականության կիրառման։ Կոչերին ականջալուր չլինելու դեպքում Ադրբեջանը հավակնում է տնտեսական, քաղաքական եւ դիվանագիտական պատժամիջոցների արժանանալ, իսկ որպես այդպիսին գործուն մեխանիզմներ, որ պարտադրեն, չկա միակ պարտադրիչ ուժը դա հարաբերական կայուն իրողությունն է, որ լայնածավալ պատերազմ չի սկսվում տարածաշրջանում, դա Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական հովանոցն է, որը որպես այդպիսին հավիտյան չի կարող լինել։ Միջազգային հանրությունն արտնացել էր Երևանից Արցախ ուղարկված մարդասիրական բեռի Խաշաթաղի միջանցքի մուտքի մոտ արգելափակումից հետո, սակայն բազմաթիվ կոչերից ու հայտարարությունից հետո էլ մոտ 400 տոննա բեռն արդեն մեկ շաբաթ է Արցախ չի հասնում։ Սա եւս մեկ առիթ էր Ադրբեջանի որպես ապակառուցողական երկիր լինելը ցույց տալու համար, ասում է փորձագետը։ Այդ ամենի ներկայացումը ամբողջ աշխարհին սա քայլ էր, կոնկրետ քայլ, որին ստիպված եղան պատասխանելու Ադրբեջանում եւ եւս մեկ անգամ իլուր ամբողջ աշխարհի Ադրբեջանը կարողացավ դիրքավորվել որպես ապակառուցողական կողմ, սա դարձավ խթան, որ Միացյալ Նահանգների պետդեպի ղեկավարը Բլինքենը կրկին Բերձորի միջանցքի ապաշրջափակման մասին շեշտեց, նաեւ խոսեց Լեռնային Ղարաբաղ եւ Ադրբեջան ուղիղ բանակցությունների մասին, որն էլ Ադրբեջանը հենց ինքը բոյկոտեց։ Աշխարհը արդեն շատ ավելի լայնարձակ հնարավորություններ կստեղծի եւ օժանդակիչ գործողություններ կիրականացնի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպան ունակությունը բարձրացնելու համար, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն ունենա Արցախի անվտանգությունը կրկին հովանավորելու որպես երաշխավոր։ Սիմոնյանի խոսքով Ադրբեջանի ներկայիս քաղաքականությունը պատերազմ սկսելու տրամաբանությամբ է ընթանում, եւ Ադրբեջանի վրա ճնշման միակ ու հուսալի մեխանիզմը Հայաստանի զինված ուժերն են, որքան էլ կոչեր ու հայտարարություններ լինեն։ Կոնկրետ ես ակնկալում եմ, որ այսպես արագ եւ հեշտությամբ եւ բանակցային մեթոդներով հարցը չի հանգուցալուծվի, այդ երկիրը շարունակաբար տապալում է խաղաղ գործընթացը, որովհետեւ հակված է պատերազմի շարունակությանը արդեն լայնածավալ բիրտ ուժ կիրառելու համատեքստում։ Թե չէ պատերազմը ինքնին շարունակվում է 2020 թվականից ցայսօր, եւ դրանք ավելի շատ գործառնվում են տեղեկատվական հոգեբանական տիրույթներում հիբրիդային պատերազմի միջոցով։ Ադրբեջանի ամենօրյա ճնշումները Հայաստանի եւ Արցախի վրա պետք է համարժեք պատասխան ստանան առաջինը հայկական կողմից։ Միջազգային հանրությունն էլ պետք է տեսնի հայերի պայքարը թշնամու դեմ, որ เป զի կարողանա համարժեք կերպով արձագանքելու միջոցներ կիրառել։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։